ايكي دولمند كات ايكي فقير كات ايكي هدوات بينيت ايكي ضال كات رب العالمين ايكي بمرينيت ايكي صاح كات اغايب كيف أخوة نوفي كاس نشد كاس افحاقانية ونيا تو خورتي او رب العالمين چلي بكي ونيا تسك كي وبجيب خودتي رب العالمين فلان شو لي بكات يان فلان كاسي بتا بحشته يان فلان كاسي بتا جهنم ده او رب العالمين فهمو عادي كيا همو عودي رب العالمين يا فهندي ايك رابيس سين ديب خينيد بو فهنده بجد خود خده تنابت بحشته يعني خده رب العالمين تبت جهنم ده وعمر في برانبريتا بصمانة إيمان دارة أهل توحيدها تو في أخف نبكي ونيا اوه تو يشتكيت كي اوه کیماتی كيماتي تو يدا رب العالمين نابد مروف في هندرك ويا هندك سيندت هين هكا تو بيجي بو رب العالمين ونيا سيندك درسته و إقسام على الله هنجي درسته هكا تو سيندب خيني بجی خده أهل التوحيد هم دي چند بحشت دا هفا مدهيلة بيواتين آيات القرآن ما يتواتين وحديثة بيغنبال يتواتين صلى الله عليه وسلم سر بهنده هف سين دهنگ يا درسته چونكي مدهيلة بيواتي يوم بيجب خوده مشك هم دي چند جهنم دا ورب العالمين هم دي بتاع جهنم دا كافر هم دي چند جهنم دا منافق عقيدة هم دي چند جهنم دا هم هنگي هف سين ده يا درسته كي رب العالمين دليل بمهد بيوتين يعني شاكي ايك حسن الظن في آخف نبيجيد حسن الظن بربه من يعني يحسن الظن هبيت برنبالي رب العالمين يعني مروفك كفتي بارتان غابيك وبيش بخده خده دم السر يخيد بو بيجيني بو في أخاف نبكى بيش الله شونك من هي فيامنا موازنة برب العالمين رب العالمين يقولي از ده ایماندار سر اخم و ده پشتوانیا ایماندار اکم و از ده هر کسی که توکل آخو پشت خوب خدا گرم کرد رب العالمین از وی همه بو صنایع کم و همو نخوشی ها مصیبت ها دی هوروی چم این و همو باشی و خیرش دیگه این رو بی. هکی ایک وی حسن الظن و بجید اما هنگی یاد هر وکی کی گوتی هر وکی از برون نظر گوتی وقتی خوشکاوی رابو چوی ددان جنکش و بشتینگه او اهل وی جنشاتین گوتی گوتا پیغمبر صلی ما قصاص بید هل هوا فيجنه او ددان فيجنا مش كاندي قلت مش بما خوش كانسي تبيا تشلب كي تبيا قصاص لبيت بردن و ددان جنا كما اشكاندي تبيا ددان مش بيت اشكاندن چونكي آيات القرآن يا رب العالمين بجد وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ددان يكي بشكيني شرعا ونيا حاكم ده چلكات ده قصاص لبالجري ددان مش ده تشكاندن يعني أنس بن النضر طبعا أي كبير والصحابة بيانبري صلى الله عليه وسلم وقالك بتقوى أبو ودرجة بيقالك معظم الله رب العالمين أو أو شرع أحد وقت أي كل صحابات قاته باشتهاد كي وشي بشته أسيه بينا بحشتت كم وبشتي بينا كي طبعا شهيد بو أفي قتا وقت وا وا أف مالهاتي نقتا ددان خشكاتش كينين چونكي أفا قصاصة ووش ددان ایکل جنامه اشکاندی ایکل واجنه اشکاندی اینا گوته خوده گوته ددان خوشکا من نهت اشکاند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوته اوه هات القصاص بید اینا گوته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوته رب العالمین سین بخواد رب العالمینی گوته او ددان خوشکا من ناشکینن طبعا بو وی اف اخف نکر گوته ایلای رب العالمین دي دلوا قانع كات وده والواكات كو خشكمان الفي قصاص او خاره وتنازل بكن ونیا یعنی بو جاکده بارد مالا وید یا شرع عفو بکن و درستیش وقتی بی افاخف نکری پیغمبر صلی الله علیه و گوته اوه هد بشته اینا وا گوته هندما تنازل قصاص کرن قصاص رو نبوده اوی حسن الظن هبو برنبر رب العالمین گوته رب العالمین بهوینا کرد ونیا من حسن الظن یا و رب العالمین اینا دلوانا نرم کت، اینا رب العالمین چلی العالمين دليوان علم كد بل هند علماء يقولي هكي ايك في آخف نيب كد حسن الظن هبيت بران بي رب العالميني بجد خده خده من في جاري ونيا ومن برداناه لي ده من سر اخيت ده في مصيبة سر من راكت ده في نخوشيت جيونم بات داري حسن الظن فا بجيت بو رب العالميني افا درست ونيا ورب العالمين ده داتي اما اوه خدان كتاب قوتي طبعا افا نكده حديث بيجي كأوا مروف سين ديب خينيت ونيا مروف معجب بيت و مروف ونیا وکی بجنه وکی ولله المثل الاعلى تو دنیا دا ایکی مجبور که گشوله که بکد تفیا بشوله بکی تو بو رب العالمين بخيني أبا كيماتية تو دار رب العالمين أبا تشينا بتونيا وأبا إكل جناحايا وكيماتية بتوحيد عقيدة مروبي عن جندب ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل <coughs> پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت مروفك قلت والله لا يغفر الله لفلان سنت خاد وتاب خده خده فلان كسي خوش نابيت وطبعا هاو كسي بي قوتيه او مروفك موحد بو وأهل توحيد بو مروفك إيمان دار بو أما قناح كره فقال الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان رب العالمين قوتي أو كيبو وأفكيم أبكي مروفا يتألى علي يعني يحلف علي يعني سين دير خينيت بجد خدا فراخ رب العالمین الفلان کسی خوش نبید و جاره مش ناف مش دايتين هین و ایمان دارش یک آخفنت کن فرم خدا اگر خدا تخوش بیده بشته ایکی نیت تو وکیل رب العالمینی حاشا و رب العالمین لی خوش بنا خو ندافته تو ونیا بجی اوی لی خدا لی خوش بود اوی لی خوش نبید و اوی لی خوش بنا خدا بو بین یخاره و اویش بونه این یخاره و عاید منیه و عاید که اواد سر رب العالمین ده منو وکی ایمان داره چه تو بجی ونیا خدا خدا لی خوش اول رب العالمین چجار مروی قبیل ناکد به هنده و اول کیماتی و تناقص بو که بو رب العالمین او کیماتیت که بتناف توحید مروی و عقیده مروی دا و ایک الگناحت مازنا و کبائره مروف ناکد آن دیگه بشته خود از پیش دا چما بحشته بو اد بجید اف مروفا یه معجبه چه؟ یه معجبه بوه عمل کری جا چه عمل کریه؟ چه عمل صالح کریه؟ وش عبادات كده ونيا معجبي معجبي يعني كيفوية بيعطي قلت ده من ونيا من خلد انبتا محشتي هاي بيشت بشت قاسنا شو موكيده چي بخو جيو فلا ناچه يعني همه عجبه بمروي شيء بي صحابه راز بينا خده لبيت هما بخو چه دادنا وتي استرسم اليهاتي لا خفنت سلف صالح يقول تي عم ترسين همو كاس بچن ونيا بشنات بحشره بيش بس إيه دشت جهنم داي بيش از ترسمك او إيه كيبيد او إيه ازبن نیا ایمان دار هنی دنیای دهو به خدا نه نه و نیا مروف دو عبادت و بکد با رب العالمین یه مروف عجب و مروی چه بید هک با که اصلا به حشد کی دیشته به حشد و مروف خدا نه و خدا از پیش داد شما به حشده آن خدا تو چیه جهنم میده آن خدا خدا خوش نابی آن خدا که و نیا رب العالمین تبت بن سیبر و عرش خو آن هر هر آن خف او بید اما همو دلیل که اوی مروفی چه بو چه بی عجب یا بو چه بید و عجبش ایکل چیه ایکل کبائره طبعا اصل روایت دیه دوه حدیثه میتهاتین هشتو البيغمبري صلى الله عليه وسلم كي يقول ياف مروفا بني اسرائیلی بون نعفا دو مروفة بني اسرائیلی بون و برادر برادرت ايك بون ايك الوا يباش بو و عمل صالح كر یه خراب بو مروفة كي ايمان دار بو اما گناح و خرابید كرن همو قال ام مروفة باش دو برادر اخو چونك برادرت ايك بنا دو برادر اخو نصيحات كرد بینید سر گناه که دوشته بس دون دو و نت که تقوی خدا بکل خدا بترسه مخوف گری و توبه بکر او گناه پیله اوی برادروی دیار با هر سر گناه های بردوان بود بس گل هنده داش چل لالی مروه خراب ها بود اوی گناه کریم یه به خدا بو که روژه کنی توبه کرد خدا بو که رب العالمین ونیا مادم او اهل توحید دل خوش بید او افندش به بون برندش یعنی هیوی بو رب عالمینی خو به هيفي نكر بو و دیار بو ناف آخف نیت بیراش دیار بخو وقتا كدانش دانش دی دفا دیفا گناحانه هلید هر چی گاوا برادر ويه باش گش بوه دو بینی سر گناحه که دو بینید برادر خوی خراب دو بشته بس از چند از بشمتا مت تا فلان کلی ابو تا گناحه بس بخو توبه گاو استغفار کرد دیار به بردوان بو روجه که هوی مروه باش او برادر ويه باش گوته قلت وی برادر خوی خراب قلت بس، و تا دونده گناحات که و ونیا توبه که و استغفار بکا و ونیا گناحا پیلو وی او برادر وی خراب وی جاره ونیا قلت تشولب من نبید قلت خلینی و ربی قلت تشولب من نبید قلت تو رب العالمين تبيجي تو هنا وتبنيا تو بس مراقبي سر من قال من قلنا هكذا هي عند سر من ودي بيجي من وتي أفا ما بين من رب العالمين وتي أزب خود دا خازا نه خوش بین رب العالمین کم وقتی بلکی وقتی بیت و نیاز به خود توبه کن خود دم خوش بین و عاید رب العالمین او مروه دی او باش هنگی رابو آخف نکرد و اف حدیثه هر بو هندی آینه گوته والله لا یغفر الله لکه او و باش سین خواد هنگی گوته بخوده خودت خوش نامید گوته برادر خوی خرام اوش بر هندی رب العالمین چی گوتیم؟ فقال الله من ذا الذي يتألى علي طبعا قلت او كيف او سين خاندي او كي سين دي خنيت كو أسل خوش نابم لا ان لا اغفر لفلان نعم من اللي خوش بين كده دست بيدا ما هو وكيل رب العالمين يا حاشا ونيا خد دل بي خوش بيتو بي خوش نابي ونيا رب العالمين هنده في كسي قبل ناكر إني قد غفرت لك والحروايات هدي هاتي بيجد بيانبر صلى الله عليه وسلم بيجد رب العالمین هر دوک مراندن و برن لالی خو و گوتا وی مروفه باش اوه عبادت خودت کری و اوه گوت برادر خو گوتا والله لا يغفر الله لکه گوتا خودت تخوش نابید بسیارا وی کرد و گوتا وی گوتا ما تو اوچت ناب دست من دا تا پیچید بید ده ایکی آن منعین ایکی بکی یعنی یعنی يا رب العالمين یعنی یعنی خوش بین آن عذاب دانا ایکی أبدا دس رب العالمين ده تو نشه منیا بجی والله خدای لای دی فلان کسی عذاب داد من علاج دل خوش بود شتونی ام رب العالمین کیف خوه بر هند بوت ما تپیچید بید من دو دست دا حاشت وکیل منی رب العالمین قبول نکرد هنگی چی گوته رب العالمینی گوته اینی قد غفرت له گوته اصل بی خوش بما گناه کرد و احبطت عملك وگوته او عمل تکری هم عبایت تکری همون چه کرد همون پیچ کرونه و وگوته عمل کرد بکشن بعد نف کرده و ناف آگره جهنمه سبب ده سببه چه؟ سبب هنده ونیا کافی سین در خواد سکوده رب العالمین فلان کسی خوش نابید و مروکه چه بوش؟ اهل توحیده بو و مروفکه مروفکه ایمان دار بو ونیا یعنی اوه عاید مروفینیه بر هنده رب العالمین ده قبیل نکن جا های مروف ونیه یعنی دبیت سبب ونیا یعنی بلکی آخف نک دبیت سبب که عمل مروفی همه رو بید؟ همو تیگ بچید هر وکی ابو راز بین خدا لبید بجيت قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى الدنيا هو آخرته اي بجد في مروفي اك آخفتن وي كلمة كر دنيا يا الخو بيش كر وآخرت أخوش همو الخو كر وشرنية وقت ما قوتي پیامبر صلى الله عليه وسلم سلم بجت رب العالمين يقول ملائکه بنا جهنم ده یعنی حتی هتا دي جهنم ده بيت چون مادم مروه که ایمان داره و ونيا ده هر هتا در جهنم ده اما عذاب خود خود و سبب چه بو؟ سبب ای کلمه بود ای کلمه وقت کری که کلمه که خلد بو و کلمه بو ونیا ای کلوا گناحید مازن بو اینا رب العالمین ونیا بو سبب هنده که عمل بی همو چلی بید همو عمل بی پیش بید و اول دلیل سر هنده ونیا کامرو که چجا نابید عجب بو مروی چه ببید که او عبادت تودکی برانبری خو کم بدانه بلا برانبری تا چش هبید بنا بین ملت نحي شبن شرط نیه بلکی و ام عبارتود كي تو بي معجب بی کیفات تبي هاد بی تو جهن داس الوي چه تر مخوده دم بدل به دو دو بدل جهنم دا اوا مصیبت کو گناه کا گلا گلا کا موازنه بنادش پیغمبر الله علیه و سلم بجید از ترس مکم كم نکم چته که معاصر سرین گو بید اینا گفت یا رسول الله سرمه نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت العجبه عجب چه بید عجب اوا کامروفی ونیا بو مروفی او عبادت کم ای مروفت کرد مروف بشت منی هنده از باشم و خودتی وان بده به حشت منی حاش مروف به منت بید و چون منت المناکت و به حکم نه بده به حشت کیده بده به حشت منی اوا خرابتر ال چه خرابتر ال گناها و اوا ایک الگوا گناحت معظم بسر مروفیتت بو سبب هنده که عمل وی خر چه بد خر عمل وی پیچ کرد و مروفیش ونی حقه ایک علماء وقتی شرح حدیثه حديثه كريم يقول ايك الفائدة اه وقت تو انكار المنكر کی و کی بجع ایکی نکه و به حرامه و نابید وی تی تيوب چطور بکی؟ تیویاب دی قواعد شرعی بکی زیاد زیده روی تداوی کردن. چی جا زيد روی تداوی تکرن؟ والله بس خورانا گرم اتمنى افغان حدید ایلو جوین جوینه بدمه اوی شوکر اینا چه لحاد؟ اینا بو سبب هنده ونیا عملی همو پیچ بوده. والله از یکی ببینه منی فلان گناهت کرد ایلا تیگه جبینا بدمه آن یکی فلان گناه کرد ایلا تیگه بشق و پینا بکب نسره نخو من تحمل نیه یا و این کار منکر هنو ایتا کرن منی اویش دیسا دیر چی کرد؟ اویش دیسا دی خلطیه کرد و دی خرابیه کرد به هنده این کار منکر وقت دیتا کرن تیوه دی قاعده شرعی بید دیوا و ما بتا بید او شریعتی دانان دیوا بیتا کرن هنگی یا درسته اما چی و این کار منکر زیده را بیتا دها تکرن و کیوی مروفه کری او دی بیتا سبب هنده مروف چی بید؟ که بو مروی بتوه وی ایک کلمه کرو ایک آهفتن کرد، او بقى دنیا و آخرته دنیا و آخرت هم همو تنگ به هند مروف چی جار نابید و آخف نانب کرد نابید بجی خدا خدا التخوش نابید یان سینده بخنی بجد رب العالمین تا نابت بحش ده آن فلان کسی بات جهنم ده آن از پیش ده چمت بحش ده آن جمن بلند تا بحش ده او همو الاقسام الله همو او سين دعوتو سر رب العالمين خيني ونيا وشولكا يا عايدة رب العالمين ورب العالمين بكيف أخوه تو نشي شولة رب العالمين شلب كي تسل كي جيه كده او عايد مروفينيا عايدة كسينيا او في هندي بكات او سببك وعمل مروفي همو شلبت عمل مروفي همو پيش بيت هنگي إيمان مروفي وتوحيد مروفي دي كامل بيت او تشتي رب العالمين بيت تشرب كي تبز برب العالمين داني تشجع تدخل أخوتي دانكي تشجع مروفي تدخل أخوتي داكر أبا مروفي ونی ایکل إيه گناه ما کرد و تناقص همو کیماتیه بو عقیده مروی و دین مروی و توحید مروی وفي حديث أبي هريرة أن أن القائل رجل عابد حديث أبو هريرة راضي بنا خدا لبيت يعني الرواية كودية هاتنا وخلونا كتبه قتيل كأو في عفا خفنا قوتي مروفة كتشبه قالك عبادات رب العالمين يذكر أما شو كعلم شارزين نبيا هنا بسبب أبو هنده که اف گناحا کری و سبب هنده که عملوی همو پیش بیه و و همو گفت عبادت تنه بی علم مروف ده که اختر ناف گل گناحا این لغتی او کسی عبادت اید کرد تیویا چش گل ده هبید علم شرعی شبید هدا تو شی عبادت خون راست کرد و درست کرد او مروف عبادت رب العالمیش کری گلک مدک زور و پشتینگی شیطان شیای سر بد و تیشی زینا بیا تیشی خرابی بو تیشی کشتن بو همو سبب که چه بو همو سبب که چون که وی مروفة ونيا عبادتك كر بيچه بعلم هندي مروفي علم نبید هند ده مروف تیشی خلطی بید ده تیشی سر چون بيد كان جيد ترسيان رب که بیتا تدل مروفی دا كتشي گاوه مروفی علم هبيد وخفير قرآن که خفیر سنت سنة بيعنبالي صلى الله علیه وسلم قال رب العالمين بودی إنما یخش الله من عباده العلماء كينا يعني بتر هما ترسن أي بتر علم رب العالمين هبي هندي علم مروي زور بيت رب العالمين هندي ترسن مرويش رب العالمين زور بيت باب لا يستشفع بالله على خلقه أفش بابا كديا لا يستشفع بالله على خلقه يعني نو نابت خدير كشافع وبيجي رب العالمين بمشفاعات بكلالي فلان كسي يعني شفاعات كان تيتا كرن وقت رب العالمين اذنت داد پیغمبر صلى الله عليه وسلم شفاعتت كرد بقول لولي كه لي رب العالمين اما تبيني وني ونيا حاشا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيني خالي بالعكس كي بجي رب العالمين تو مشفاعت بكلولي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ونيا بچنا بيت وفتناقصها وني قدر رب العالمين وكيماتيه بلند بجيت لا يستشفع بالله على خلقه جناب ديك بجمنيا من رب العالمين كرا آه، ونیا شافع و بمشافعت بکن لالی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم و لالی هر ایکی هبید اوش کنگی پیغمبری صلی الله علیه وسلم ونیا ایک الواش تدهات یاریدان که خدا اکتبنی ما بجید جبیل بن المطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأعرابية أو الدر في مدينة جين هات لولي بيغمبري صلى الله عليه وسلم وهم قفت طبيعة يعني حال أعرابية شبو او در به مدینه چون که دیرن الپیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابه و علم شرعی علم وای چیه علم وای ما بر هندی همو گاوه چی لهاتین همو گاوه الله علیه وسلم سلم یت اوا یت عفو کرین و جهل یابو بیا چه یابو بیا عذر كفر كري لالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما چون که جاهل بنا و دیر بنا العلم الشرعي، پیغمبر صلى الله عليه وسلم یه كرين، لیکرین همو گاوتاتی عفو کرن ولی نگرتیه نهو كفر صريحا كري كفر صريح يا لادي پیغمبر ياتي كرن صلى الله عليه وسلم الليثيين جماعتك بهاتنا لادي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر درو اینا در سر منبر وقت خطبت خواندی چونکی وا بوتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلم پیشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشت سر منبر خطبه بخینی یعنی طبعا نه خطبه جمعه با اما خطبه خواند بو صحابه که ایکل صحابه ایکل وا جماعت الليثيين هاد بو کشتن دسته صحابه که صلى الله عليه وسلم سلم خلتی پیامبری صلی الله علیه و سلم گوت این گوت چت و اون گوت دعوای خوینت کن چن گوشت گوت صلح کرد پیامبری صلی الله علیه و سلم بوده و گوت پیامبری بوده مهندد لین چون که چند مال ویایا هند پیامبری صلی الله علیه و سلم داره و پیامبری گوتش بوده از نگاه چه مسیر میبرد خود بخینم و خاله کمی حاضره دبزان صلح دوی کشنه ده ها تکرن و مهنده دیه دعای هنگو حق خوینه هنگو هنده و تی هم دیت رازی از بچ ما سویره از دی بسیار هنگو کم سر منبره بیش ما هنگو هنگ دیت رازی نه هنگ دیت چه بجام گوت هم بجام دیت رازی نه به هم الله علیه سر منبره و بگوت بو گوتی گویی گلی صحابا و گلی خلکی ما اوه اون اوید ایکی یا کشتنو، و صلحیاتیه کرن و هنده دیه دیدینه و گلی لیثی هنگ دیت رازی نه که نه هنگو نه والله یا رسول الله هم دیت رازی نه و هنده بدنه پیامبر صلی الله علیه و سلم با اون گونه نبودی اون گونه نه ولی ما نبودی پیامبر صلی الله علیه و سلم ناف همو صحابه چی اینا داره دروهین اینا داره تکذیب الله و رسوله شکت شکتدانیه چیه کفره اما پیامبر صلی الله علیه و سلم اون کافر بود و کافر نکردن برچه چون که اول الیثیین چه بون جماعت که عربیا در وی مدینه بود یعنی همه گفت جهل بو چه بو بوا عذر بو بوا چون که دیر بون علم شرعی و هر کسی که دیر بیت علم شرعی ونیا اوه اوه حالتانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده نگرتینه بر هنده اوی مروفش اوی اعرابی اوی هاتی اوی نوکه ده قصاوی بجین اوش ایکی الوا کسابیه نکه دیر بیه علم شرعی بر هنده وانا چشک تدانیه ده خلطی زور بن و هر کسی که دیر بید معنا ونیا یعنی ونیا همو گاوه مروف حکا دیر بید خود دیر کل علم شرعی ونیا دا چو سر تنه بیتو بسیار تنه نکرن نه بس هكا مروفكي نزانی بید نیا خده و پیغمبرش و نیا لینا که مادم يه مقصر, مقصر نبيا و اول شیانه توی افنده بینه اوانش و نیا افنده يتهين نوكش يتهين ناو بسر مانش دار چرا هی بلکی تیشی چه بيت بيني آخف نکر کر بس وقته او و آخف نید کن و وی کر یارت کم چی نظاني نزانید کن نزانید کن و کفره جرا هی وکی صحبه دیکت هن نکته التعليق هيدا وشيني توان في دنيا دبج دنيا جماعت بيب كنيد وكيدي او تعليق كان اخفنا كان شولا كان که كتشيا كفره در هنده اوام روانه و نیا ایک هل چه سر نایتا اینا ایک هل حکم کفره و نایتا دانا لیکن نبجه اوام روانه کافره و گلک خلق نوکه گلک هین یه تیش بینه یه تیش اف حالته بین و نیا که هو بسانای خلقی چه کن؟ سانای خلقی کافر کن اولا لی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اوه هاتیه کرن و پیغمبر چه نکن پیامبری کافر نکنه بعد دمروی به سامان تیار و مثلا مده خوشیار بدنیا دنیا تکفیر کرنا کی؟ دنیا خو چه خدا نوا کسا سح کرنا کسا به فهندت کن دنیا همون گفت تکفیر چه تین موابطت خوی تین موانع تین اوانتی به مروف باشی را شارزا بیت حتی چپ کرد حتی پشتی هنگی ونیا حکم کفریت ندان چونکی کافر, کافر کردن کرنا کی؟ ایکل ونیا چتید گرکت مازنه هکه او مروفکه کافر نبید ایکل کفرکه بو کدیده یک هر کفر که و مروی که تبه عند مروی بسمات تبه گله گله که خوش یار بید هفی عربیه شهد بلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس يعني ضعفت الأنفس يعني خلقي هما گیانوای به بی چونکی باران نهاتینه و خارن خارنه کم بی خلق به بی و یا ضعیف بی و جاع العیالو و بچیک همویه چه دهاتین؟ یه برسی ماینه و جارا و کینو کنه بو بر فرعی نبو هیویان ده بنحت باران هاد بود شیم بود بو خار خال بو چیکه با باران نه بونه و اوه نبونه یعنی خلکی دا برسی بنو و دا و گلک نخوش بید و هلکت الاموالو و حیوانات و حشت و روچل و عواشتانش همو یه چلیتن همو یه مرم برسادا فستسقی لنا ربک یعنی اطلب لنا من ربك ان یسقینا یعنی ما العالمین. بو ما بما بینید. باران بینید اوه دلیل سرهند وقتی پیغمبری صلی الله علیه و سلام وقتی باران نهار بونه دا چه کن؟ دا چه نگلی پیغمبری صلی الله علیه و دا چه, چه بیجنه پیغمبری صلی الله علیه و ای فستسقی لنا ربک دا بجنه ما یا محمد صلی الله علیه و تو ما دعاکا که دا خوده ما چه بینید؟ ما باران ند گوته یا رسول الله باران بینه ند گوته یا ربی نیا بخاطر پیغمبری ما باران بینه اف افنه نکلینه بجنا پیغمبری صلی الله علیه و سلم یا رسول الله دعا کدا چه بید و ما باران بید ها صحابه افنده یکی نوکش تو منیت تو بیجی یکی که مروه که باش بید بیجی ما دعا که که خدا بوم شفا بنرید یا دعا که خدا بوم باران بنرید منی اول چیه اوه ایکل باشت مخالفی شریعتی نیه و ناشت نه شرکه و نه و نیه اوه هاتیه کلم وقت پیغمبری صلی الله علیه و سلم و حتی صحابه راز بنا خدا لبید پشتی پیغمبری صلی الله علیه و سلم هر اوها کری وقتی امام عمر راز بین خدا رو بید وقتی باران ناتی چون لالی مامه پیغمبری عباسی گوته امام عمر گوته عباسی گوته وقتی پیغمبر صاح صلی الله علیه وسلم گوته چون لالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو بچنی رسول الله ما دعا کد باران بید ما دعا کد باران هید گوته نوکش پیغمبر چوی مری گوته تو مامه پیغمبری صلی الله علیه وسلم هم صحابه پیغمبریه و هم فضل کادیشیه و درجه کادیشیه که چیه؟ که آل البیته وبنعمار عمر صلی الله علیه وسلم و قدر خوی هی جدا درجه رب العالمين یاد و و قم يا عباس فاستسقي لنا وترابا أي عباس وما شبكه ما دعا که رب العالمين ما چب ما باران بين شو جارا کس شو چو اثر کری سر قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم هک درز بو صحابه نه چنه عباسی پیغمبر او و گل قدر علی عباسی راز بینه خدای بید چنه علی پیغمبر صلی الله علیه وسلم آله چنه سر قبر پیغمبر دو دعا القبر پیغمبر کن اما چونکی چه نابید و شرکت و دعا پیغمبری بکی صلی الله علیه وسلم یان القبری بکی صحابه پشتی مرنا پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم چون الاری که؟ چون الاری عباسی و پشتی انگیش همو گاوه پشتی صحاباش تابعیاش هر افنده کری وقتی باران نابید بود چون الاری که مروفه که مشهور بيت ونيا نشانة صلاح وتقوى وباشيته ده بجنوي ونيا بما دعاب كب من وجباران بك هر اكل واجتنا هاد بكرن لو ده اما چه جرا نهات يكرن كا داخاس الكي کردن پشتی مرنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبری هاد بيتكرن صلى الله عليه وسلم و هكا یا جایز بو یا درست بو کی داکن صحابه پیغمبری داکن صلى الله عليه وسلم بس چون شرکه چجرا کسی افنده نکریه هر وقت باران نهاتی داخا که هاتی کرن یه ساخا هاتی کرن باشه ساخا که او چه بکد؟ او دعا بکد او دعا رب العالمین بکن هر بکی ویش گوتیا پیانبری صلی الله علیه وسلم گوتی فستسقی لنا ربکه گوتی ما دعا رب خوب کد و ما باران بینید فإنا نستشفع بالله و بیک علی الله قلت ام اولی قلت رب العالمين كين شافع یعنی یعنی رب العالمين هيفي التتكت دو ما شبكي دو ما دعاء كي بارانوين وبك على الله وبشتنجي أم تشر تشكي وبجاية تشكينا چه تشكينا شافع يعني تو ما داخاز رب العالمين بك كون رب العالمين ما شفايتين يعني یعنی هر دو بوتين هر دو آخفتن بوتين طبعا ايك الوايا درسته ويكيش يا چيه ايكيش يا خلته ونيا او عولي نستشفع بالله عليك أبيا خلته نیا گوته ام رب العالمینی و نیا كينا هيفي رب العالمين كين دوتو ما شبيره دوما دعاء كي باران بيني دنيا یعنی رب العالمين كرا واسطة ما بين أخوه که پیغمبری صلى الله عليه وسلم وأفيا خلد بود. پیغمبری چی بوتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله پیغمبری صلى الله و سلم هر وقت بيه فافنوي هر بودی سبحان الله يعني رب العالمين بيعيب و همه ماستره چطور ده بيأخفنه نیکی؟ هر پیغمبری بسی گودی چه سبحان الله فما زال يسبحو پیغمبری صلی الله علیه وسلم هر بر بودی سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه حتى صحابهش همو هر کسی که سحق به صحابه صحابه همو سر با و چلاتن تیخ چون يعني صحابهش همو چون زانی پیغمبر صلی الله عليه وسلم اوي آخفنا كرونيا قلق مازنا بل هند صحابش هم مو بيتيش و وبيغنبري صلى الله عليه وسلم هر قلق جارش قوتي قوتي سبحان الله ثم قال بشتينجي بيغنبري بوتي ويحكا ويحكا في آخفنا تيت ونيا بو كرنه يعني خوشيار باتو چد بيجي تها قال خوايا تو چد بيجي أتدري ما الله لتو خدد ناسي شتر دفي آخفناك أبا كيماتيا بو قدر رب العالميني تو بيجي والله خده شفاعته وما بكرنا لبيغنبري صلى الله عليه وسلم إن شأن الله أعظم من ذلك وتقدر رب العالمين قال قالت مواصلة الجاء خطنية وتكري إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه في پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت شو جرى شنا يتكرن؟ جارة بتبجي ونيا رب العالمين شيا رب العالمين ونيا بو مهيفية بكلا لفلان كسي أما في پیغمبر إنكاريا شنا نكر؟ يا دويل نكر وبيك على الله وقتی گویی پیامبری صلی الله علیه و سلم گویم دخازتت کن کتوب ما هیوی کیلان رب العالمینی اول درسته به هند پیامبر این کاری نکرد اما این کاری جمله که کرد ونیا او گلک مازن پیامبری صلی الله علیه و سلم دانا که بوده چنین نمی تو خودت که شافع و واسطه ما بین خو ای دی چون رب العالمین همه ماستره ونیا نابید اول به پیامبری رب العالمین بیتن کرد حتی من حدیث که ضعیفه شکل دنیا به بکی علماء بودی. اما معناه بيا چيا معناه بتكز بهند بكت اوه بهند بكت ونيا اوه تناقص الكيماتي ابو كي بقدر پیغمبری بقدر رب العالمینی و نیا همو گاوه شفاعت وقت تی تکرم بالعکس تی تکرم و نیا پیغمبر علیه صلاة و سلام دی شفاعت رب العالمین و نیا ایکی خوش اما نه تکرم و نیا تو بجی خوده دی شفاعت کد و فلان کسی او ایکی الواش تا که مروی بسلمان تیوی خلی دیر سبب هند و نیا که ایمان مروی و عقیده مروی توحید مروی تیک بچید و هل وشی که مروی زانی و مروی بردوان بو سر بهنده که اول کفره و چو توحید و چو عقیده لانی مروی نامی تفهکه اکی پشتی زانی ناخو هر چکه هر و آخفتیانه بردوان بو وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين